Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Tiweteni Sundel Bolong Neng Alas Sumberan Kiriman dari Paidi dan Bati Dusun Putuk Kidul Papringan Dukuh Kidul Kecamatan Ngasem Bojonegoro Uripku pancen ning tengah alas Ngarap persilan ning alas. Nek rendeng tak tanduri pari, nek tigo tak tanduri mbako. Menyok lan jagung uga kacang ijo. Urip wong loro karo bojoku. Bojoku nyambi karo gawe kloso saka pandan. Nek wis mlumpuk akeh banjur didol digawa ning pasar kanggo mlanjani bendina. Neng cedak persilanku ya neng sumur Banyune adem tur resik Nek mongso ketiga ya ora sat Diarani sumur sumberan Kanggu Ungsenane wong-wong singgarap tegal alas Gawi nyiram tanduran Ya akeh ditekani wong-wong adoh Karo bakar dupo jaluk nomor Mangkane wong-wong kono ngarani alas rodok gawat mergo akeh demit kaya gendruan sundel bolong neng kono. Ya akeh kayu puruk musim ketiga dawa. Hawane adem banget. Kayu akeh pating selingkrah banjur tak klumpukke. Mengko nek akeh banjur tak dol. neng sing duwi open kanggo bakar mbako. Wis telung dina olehku ngareng kok ora mateng-mateng. Kayu-kayu sing tak areng kuwi biasane sedina suwengi wis mateng. Aku banjur kondo karo bojoku. Arenge kok gak mateng-mateng tombo em. Rancine sing gua kuwi kayu opo to, Pak Iwar? Ya kayu tunggak puruk-puruk kuwi -puruk to. Bengine aku ditekani ula weling. Nang cedak oleh kungareng telusur-telusur. Aku banjur kondo bojoku. Dimang kok ana ula weling to mbok em? Saiki sampean pikir Pak Iwar. Kowe janji apa kok sampai diparani ula weling? Rumangsaku aku ya ora janji apa-apa. Opo -opo. Nyolot suwi nyolot dalu aku nunggoni olehku ngareng. Njagani nek jebol. Engko ora dadi areng nambah dadi awu. Bojoku wis mapan turu ning jero gubuk. Aku krungu swara bayi nangis ketoki suarane adoh nyolot suwi nyolot cedhak karo aku. Aku banjur diparani wong wedok ayu karo gendong bayi. Bayine nangis terus ketoke rewel bocahe. Nek wedaan beluk-beluk kandel banget. rambuté dawa sak bokong, klambine rupane putih. Batinku kok ene wong wedok ayu liwat kene kok kendel tenan. Aku ngesakne wong wedok iki mau banjur tak kon leren. Turokno kene lunduk anakem ngesakno adem-adem. Wong wadon iki mau meneng wae. Iki lojek eneng bakaran menyok, nek kowe lesu ya ijek anget kok. Lagi ae oleh ku ngingkir. Wong wadon iki mau banjur tak sawang bae. Saya suwe rupane dadi elek kaya kepangan set. Nanah getih dumlewer metu saka cangkem, saka pipi lan kuping. Banjur rusak kaya tengkorak ngadeg enter daginge. Wong wedok kuwi banjur noleh dumadan gegeri bolong, metu getih abang campur putih Aku banjur mlayu nyusul bojoku ning jero gubuk terus ndobrak saking sompoen mergo aku e bar mateni celeng ning kono. Mergo mangan jagung lan menyokku. Akhire wong sumberan serengen ingon-ingone tak pateni. Jare wong kono celeng kuwi ora celeng biasa jelmaane didemit. Lagi iki urip ning alas sumberan 10 tahun aku diwedeni. Biasane kok ora tau... Esoke barang-barangku tak ringkesi tak gawa mulih neng omah. Terus aku ora meduk neng alas meneh. Angger esuk aku karo bojoku budal neng persilan, angger sore aku mulih neng omah. Sakjok aku diwedeni. Wis cukup semene ae crita saka aku paidilan bati, kutuk kidul papringan desa Duko Kidul, Kecamatan Ngasem bersama tim Cima.